je da uzmem zekat od krava. Od svake, od svakih 40 krava da uzmem jedno tele koje ima dvije, napunjene dvije godine, a od svakih 13 da uzmem, oprosto, svakih 30 da uzmem tebi'an au tebi'atan da uzmem znači tele koje je napunjeno godinu dana u ome hadisu koga bilježi vam tirmizi koga šeheh Albani kaže da je vjerodostojan i bilježe ga ostali sabirači sunena također poslanik s.a.v. je rekao znači koliko se daje zekijata ako je znači broj krava dostigao 40 odnosno 30 na 30 tele koje je dostiglo godinu dana napunjeno godinu dana a, a znači na 40 tele koje je napunjeno dvije godine ili kravu koja je napunjena dvije godine ili junicu kako hoćete i nije odredio znači nije spominjao za manje od 30 pa Džumhur Uleme na osnovu ovoga hadisa kaže da ako je broj goveda ispod stemo na krave, da nema čega. Da nema zekijata. Tek ako dođe znači broj do 30, onda se daje ovo što su spomenuli. <coughs> pa bi zekijat kod krava bio od 1 do 29, nema zekijata. Od 30 do 39 ide znači tele koje ima godinu dana. Od 40 do 59 ide tele koje ima dvije godine od 60 do 69 idu znači dvoje teladi po godinu od 70 do 79 ide jedno tele od godinu i jedno tele od dvije godine od 80 do 89 idu dvije ili dva teleta po dvije godine od 90 do 99 idu tri po godinu i od 100 do 109 idu a, znači tri po godinu kazali smo 99 a od 100 do 109 idu dvije a, po godinu i jedna od dvije godine pa kada napuni 120 onda je čovjek tada a, ovaj, ima pravo izbora hoće dati četiri teleta po godinu ili hoće dati tri teleta po dvije godine zekatul ghanem zekat znači na sitnu stoku misle se ovdje prvenstveno na ovce i na koze jel? to je sitna stoka ulema je složeno da se također na sitnu stoku daje zekat shodno hadisu Enesa i pisma koga je poslao Ebu Bekr kada je Ebu Bekr pojasnio jel u Buhari šta je a, poslanik sa osaleme tražio za zekijat od sitne stoke pa kada imamo sitnu stoku ovce i koze tada se spajaju jel u redu pošto je to znači ulazi iako nisu od, u potpunosti od jedne vrste, no međutim smatraju se sitnom stokom. Pa bi zekijat na sitnu stoku bio od 1 do 39 ništa. Znači, ako nema 40 ovaca, nema zekijata. Od 40 do 121 ovca, od 121 do 200 stotine, dvije od dvije stotine jedne do tri stotine idu tri i tako svaka stotina naprijed po jedna ovca. I to je stav džumhura uleme. Čine islamskih učenjaka, a znači nakon svake stotine ide po jedna ovca. Jagnjad, propis jagnjadi. Da li imaju propis ovaca ili je propis drugačiji. Kažu neki islamski učenjaci da također jagnja dolaze u ovaj propis i da se izdvaja od jagnjadi malo je li jagnje. Dok drugi kažu ne, kupuje se ovca veća ili izdvaja se na njih veća ovca. Znači oni se broje kao šta? Kao ovce i izdvaja se jedna velika ovca za njih. Dok kažu drugi učenjaci broje se ako su znači ovce sa njima, majke, znači ako su sa njima, broje se. I tada ulaze. Pa kada ne bi napunio, znači nisam, ima, na primjer, 25 vaca, ne znam, i 15 jagnjadi. Jel u redu? Tada na, ima 40. Tada se broje. U protivnom, da ima samo jagnjad, ne broji se šta? Ne broji se. Mora, znači, biti sa njima osnova, a to su velike ovce. To je, znači, razilaženje među islamskim učenjacima. svojstva znači ovi životinja koje se daju za zekijat ili koje se daju kao zekijat ovca koja se daje ili koza koja se daje za zekijat kada govorimo o sitnoj stopi treba biti kaže učenjaci treba biti srednja i ovo nas ovo nam ukazuje na dvije stvari jedna se tiče čovjek koji se zove Esai, što smo kazali da je Esai? Molim? Koji skuplja, jeste. To je čovjek koji skuplja, koji je određen od, od e, države, znači da skuplja, a, a o, je li zekat, a druga se tiče samog čovjeka koji izdvaja, samog čovjeka koji izdvaja zekat. Pa čovjek koji znači da, koji e, prikuplja, neće uzimati najbolji imetak, znači i najbolje ovce. kada je poslanik sa osanem poslao Muaza u Jemen i naredio mu da uzima zekijat, rekao je Ijake okera ime emuvalil muslimin ili ennas. Wattaqi da'wat al-mazlum felejse bejneha o bejne Allahi hijabun. Kaže, ovako došlo kod Buhari i kod muslima, iyake okera ime emuvalil nas. Dobro se čuvaj najboljeg imetka muslimana To jeste nemoj uzeti najbolji imetak za zekijat. I dobro se čuvaj dove mazluma, onoga kome je učinjena nepravda, jer između njega i Allaha nema hijab. Između njega, odnosno između ne na, nije na našem jeziku, dove i Allaha nema pregrada, je tako? Što ukazuje da je dova mazluma primljena. A drugoj predaj, a, fe innaha tuhmelu ala gamam, i kunu Allah, wa izzati wa jalali la ansurannaki wa law ba'd hin da se takva dova prenosi oblacima a uzvišeni Allah kaže tako mi moga ponosa i moje veličine ja ću te pomoći taman nakon izvesnog vremena pa je ovdje rekao i jake dobro se čuvaj ha okera ime emuali nas nemoj uzimati najbolji njihovi med došlo je kod imama Malika i Kušafija u Muslimu sa vjerodostanim lancem prenosilaca da je a, Omer radijallahu ta'lanu jednog dana sjedio i da je pored njega prošla a, prošlo stado, znači ovaca i vidio je izrazito lijepu ovcu znači veliku, ugojenu pa je upitao odakle ove ovce, kažu to je sadaka, to jeste od zekijata pa je rekao Omer radijallahu ta'lanu kaže ovu ovcu čovjek nije dao drage volje ovo nije bilo od njega nego je to neko njemu prisilno uzeo, nametnuo mu da to mora dati, a to ne bi čovjek dao na takav. Znaju, znači, zna Omar radi Allah, on se brinuo u ovci u Iraku, da ne bi spomenula slučajno šta, nogu. Pa je znao, znači, stanje i hal. Jednoga dana je odmarao hlad, pa je a, osvan odmarao hlad. Pa otišao, Omar negdje na kraju Medine i vodi dvije deve. Pa mu kaže Osman, kaže, šta je to vladaru pravovjerni? Kaže, deve od sedake, to je zekijata. Odvojile se, kaže, pa sam otišao da ih vratim nazad. Pa kaže, dođi s jednu hladno, popijemo hladne vode koju datulu da pojedemo. A kaže, mi ćemo naći radnika, ko će to odrad za tebe? Kaže, samo ti sjedni i uživaj. Kaže, mene će Allah na sudnjem danu pita za ovu stoku, a neće tebe. To jest, nisi ti vladar pravi, ja sam vladar pravi pa Omar radijallahu ta'ala anhu bio poznat znači po tome da je vodio računa o svemu o ženi u dovici tamo na kraju Medine o stoki, o, o svemu je znači vodio radijallahu ta'ala računa, računa o novotarima, o svemu znači kada mu je došao na jedan kada je pričao kaderu pa ga Omar udarao šibom, šibao ga pa mu kaže vladar pravovjeni ako hoćeš da me ubiješ ubij me lijepo ma fin način, ma sablja a kaže ako hoćeš da mi izbiješ iz glave ono što je bilo kaže to je već izišlo Pa je Omer znači brinuo o svemu. Bio je, znači, I zato imate danas posebne studije, nevjernici prave studije kako je to Omer uređivao muslimansko društvo u svoje vrijeme. Oni prave znači studiju o Omerovoj strategiji, znači planiranju, radu, je li ovaj da pomogne da pomogne islam. Je li kao što vi danas prave strategije kako da unište islam, je li tako? Pa jednoga dana uhapse jednog, pa drugi dan drugog, pa treći dan trećeg. I tako znači da ti je postalo nesigurno u tvojoj vlastoj kući da boraviš i da spavaš, jer ne znaš kada će tamo grupa naoružanih indijanaca doći da te uhapse da te vode znači bez ikakvog opravdanja bez ovaj ikakvog objašnjenja nego ti si znači žrtva i moraš to sve trpiti i gledati ne smiješ se slučajno pobuniti jer je to, jer je to protuzakonito pa je Omer radijallahu ta'ala anhu brinuo znači o svemu pa kaže tu ovcu nije kaže čovjek dao drage volje Pa je rekao nakon toga Omer radijallahu ta'ala kaže la teftinu nas, nemojte ljude iskušavati. Nemojte ljude dovoditi u kušnju. Pustite ljude i ostavite ih na miru, uzimajte znači njihovi metak, srednji njihovi metak. To je šart koji se veže za koga? Za onoga koji prikuplja. Imamo šart koji se veže za čovjeka koji daje zekijat, a to je da ne daje najgoru stoku. Nego ćeš dati, znači, ovaj, nešto, znači, šapava ovca, znači ili je bolesna ili nešto slično tome pa se daje za kao što poslanik sam kaže a, a ovaj naređi nam jeli, da, da ugostimo gosta pa kad ti dođe gost imaš pile i onako htjelo krepati jeli, staro ili je, ili je ovaj bolesne tako da aj svakako kad prije nego što umre da ga ponudim gostu jeli. to nije to se ne zove gošćavanje gosta Tako se ne zove ni davanje zekijata da daš najgori metak. Wala tayammamu al-khabisa minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi ila an tughmidu fihi. I nemojte birati najgore stvari da ih date kao šta? Kao sadaku ili da ih nekome ponudite, a ne biste ni sami uzeli osim da sklopite oči. Ne vidite šta uzmate, pa ćete onda, onda ćete to pripiti. Protiv, ne biste to uzeli. Došlo je u hadisu, Abdullah ibn Muavi radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sam rekao tri stvari ko bude činio osjetit će slast imana pa je spomenuo wa ata zekate malihi tajibetan biha nefsu i ko da im zekat na svoj metak drage volje daje a prsa mu široka i osjeti nekakvu slast u tome što daje zekat nikakva mu tegoba nije koliko god da bude tog zekijata daje, takav će ositi slast imana. Jer se zekijat i metak se ne može dati, znači i da je čovjek rahatli duše, osim kada to davanje biva iz ruke imanske. I kaže, a neće dati staru i neće dati šugavu, a ovca koja je zove se džarba, džarba, je ona koja se ošugala, niti će dati bolesnu ولا شرط اللئيمة ولا شرط اللئيمة neće davati znači najgoru najslabiji svoj imetak ele ime koja ne daje mlijeka znači odabro si ovci onako samo ti je teret jer u redu moraš je na ispašu i vraćati niti mesa, niti vu, ništa na njoj nema pa onda kažeš da je dadnem šta kao zekija to je znači ovaj pogrešno i to je neispravno ne kaže walakin min wasati em valikum srednju dajte srednju. Ni najbolje, ni najslabije. Kaže, fe inna Allah nem jeselkum hajrehu, onem je murkum bišarre. Allah vam nije tražio od vas najbolji vaš imetak za kojim ćete patiti i sanjavati ga, niti traži od vas da dajete najgore ono što ne biste ni sami prihvatili, nego srednji imetak. Dobro. Je li zekat obaveza da se daje iz samog imetka? Ili je to obaveza vlasnika imetka da daje iz imetka mimo toga što posjeduje. To je razilaženje među islamskim učinjacima. <coughs> Džumur Uleme kaže da je to obaveza iz samog min, ajnil ma, iz samog imetka. Dobro, šta je razlika? Kakva je razlika? Razlika je u tome, ovo spominju učenjaci u uh, eh, eh, Furua, u jeli, ograncima fikha, kažu ako bi imao i metak čovjek i napuni, imaš 40 ovaca i pregodine i ti želiš sad da izvojiš ovcu jednu zekijata, samo jednog dana ustaneš, pojavlja se nekakva ovčija gripa, je tako? Ma sada svinska gripa. Pojavi se ovčija gripa i sve ovce pomru. Po tom mišljenju po mišljenju džumura, nije ti dužno da da šta? Zekijat. Zato što i metak koji izimao, iako je pregodio, on je šta? Nestao. Nema ga. On je, znači, nestao. I drugo pitanje, imaš 40 ovaca i namiri se godina. I trebaš dati jednu ovcu šta? Zekijat ali nisi dao. Čovjek učinio, znači prijestup, nije dao i to je, braćo, opasno. Znači da čovjek ne daje zekijat. Jer je došao da je poslanik, sam prokleo čovjeka, kaže za njega, lao iz sadaka. Lao iz sadaka je čovjek koji po jednom mišljenju učenjaka, tako je došlo u predaj kod imama Ahmed od Mesoda, da je to čovjek koji je okastio sa davanjem zekijata a drugi kažu koji ga u osnovi uskraćuje. Spore se šta znači lavo i sadaka. Je li to koji je zakasnio? Imam uh, Ibn Hajar El mi kaže da je to čovjek koji uskraćuje zekijat. Pa kažu da je to od velikih griha, ospore se čovjek koji ne daje kasni sa zekijatom. Pa da je od velikih griha i kasni sa zekijatom kao što ga je od velikih griha uskraćivati. Jel u redu? U svakom slučaju, čovjek je uskratio zekijat, nije dao ove godine. Pa je došla naredna godina. Pa treba opet šta da da? Naredna godina kad dođe, on ne mora da zekijat. Zato što je prošle godine trebao dati ovcu i onda mu ostane koliko? 39. A, pa je onda 39 bilo kod njega, nije čije, ona jedna više se računa, to nije njegovo, to nije njegov hak. To je on samo, to je kao da ste otišao od komšije ukrao nešto. Kad, kad bi ti od komšije uzeo ovcu ukrao, imao 39, dođe dao zekijat. To nije tvoje. To nije tvoje. Da bi davao zekijat moraš biti malik, moraš ti to posjedovati, da bude tvoj milk, tvoje vlasništvo. E sada ovaj čovjek koji nije dao ovcu, on je trebao nju da da, i njemu je ostalo koliko faktički? 39, nije 40, pa oni 40, oni imaju hukm 39, pa ne mora dao zekijata. Drugi učenjaci kažu, i to je stav Ibn Hazma, i to je stav Hambelijskih pravnika, koji kažu, ne, dužnost je to vlasnika da da iz imetka. Pa kada bi 40 ovaca namirilo godinu dana i pomrle ujutro jednoga dana, dužan je da daš šta iz svoga nema veze što je imetak otišao ti si dužan da daš jer je pregodnilo kod tebe i postao si od obaveznika čega? zekijata i dužan da ga daš iz svoga imetka i isto tako kada bi čovjek imao 40 ovaca pa došlo vrijeme za kjata ne dade jedne godine i opet naredne godine da dođe vrijeme za kjata ovaj mora da cekija drugi put po ome mišljenju, zašto? zato što nije obaveza da se daje zekijat iz šta? samog imetka, nego vlasnik to daje od sebe. Se razumije? A nije baš potpuno jasno. Nije potpuno jasno. Dobro. Ajmo još jedan put. Nije bitno da shvatimo. Nije bitno. Ne moramo žuriti sa, sa gradivom. Kazali smo znači da imamo dva mišljenja kada je u pitanju davanje zekijata da li se zekija daje iz samog imetka a? u ovom slučaju govorimo o stoki o ovcama ili ga čovjek izdvaja od sebe tu vrijednost koliko da je kupio on kupi ovcu tamo na strani i da ili to da u protuvrijednost s odnosno razilaženim i islamskim učenjacima da li treba biti samog imetka ili može biti protuvrijednost pa koji kažu da iz samog imetka čovjek koji bi imao 40 ovaca i prošla godina Nakon te godine što se namirila, pregodnila ovce, mora dati šta? Jednu. I njemu ostaje koliko? 30. Kazali smo, on ne dadne tu ovcu. Na prvi pristup nije dao. Zaboravio, nije htio dati, nije bitno. Prešla godina i došla naredna godina. Sada treba dati koliko? Dvije, jer za dvije godine. No, međutim, ona prošla, od prošle godine što je trebao da je da, to nije njegova. Računa se njegova. To nije tvoja ovca živio. To je ovca a, Allahov hak pravo je muslimana, Allahov hak u smislu davanja zekijata i pravo muslimana. Pa je njemu ostalo 39 i on više ne daje zekijat. Za razliku od drugog mišljenja koji daje to čovjek kaže od sebe kupi i dadne, a to ostaje, takav je bio dužan šta da daje, uvijek unaprijed daje šta? Zekijat. A ovaj, ovamo kada daje jednu, više nema zekijata, ako nađe se na toj granici. E tu je razlika. I razlika je ako pomru ovce oni koji kažu da je iz tog imetka, nema veze što su pregodili, kažu imetak je bio, trebalo je zekat, ali imetka nema iz koga se šta treba dati zekat, jel u redu? Imetka tog nema više. Dok drugi kažu ne, to je obaveza vlasnika da iz svog imetka izdvoji za taj imetak koji mu je šta? Pokraden, bitno je da je on šta? Pregodnije, jel u redu? To znači razlik. Dobro, ako imamo ortaklok između ljudi, ortaci dvojica u stoki. Stoka može biti da svaki može se može biti taj ortakluk može biti na dva načina. Može biti da a, svako od njih razaznaje svoju stoku ili u redu. I može biti da je pomiješana i ne razaznaju. Znači ne zna se. Svako ima po 200 ovaca, ali se ne znaju čije su čije ovce. Nego su tako, znači zajednički ovaj to je znači isto jedan vid ortakluk. Pa se ove dvije vrste imetka spajaju. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bliže Buhari i Brumađe Neće se spajati razdvojeni, niti će se razdvojiti spojeni, bojeći se zekijata. Pojasnit ćemo što ovo znači. Ne spajaju se razdvojeni imeci, niti se razdvajaju spojeni meci bojeći se zekijata. Vidjet ćemo što ovaj hadis znači. Zekijat u ovome slučaju, ako se desi da imamo ortaklu, daje se pod šartovima. Znači, mora se ispuniti određeni šartovi da bismo davali šta? Zekijat na, na takvu, znači stoku. Prvo, da su oba dva ortaka od onih skupina koje treba i dati zekijat. Da su šta? Muslimani. I ako uđeš sa Jozom u ortaklu, ne broji se, jer u osnovi nije šta od ehlu zekijat, nije od, od ljudi koji daju zekijat. Da bude hur, da bude, znači, slobodan. Da bude tamul milk, da bude potpuni vlasnik. A, da bude potpuni vlasnik, znači. Znači, šartovi koji se tiču čovjeka. Dalje, da i metak koji je znači da i metak koji je spojen da je dostigao vrijednost čega? Nisaba. Jer dvojica svaki spoji po 10 ovaca, opet ne vrijedi. Po 15 ne vrijedi. Po 18 ne vrijedi. Jel ured? Jer nema. Nema 40. Nema znači nema Nisaba. Nema Nisaba dalje da pređe godina da pređe godina u protivnom svaki onda broji za svoj imetak, znači koliko mu je prešlo ako se razlikuju, znači u vremenu pregodnjavanja onda će svaki brojiti za sebe znači koliko mu je vremena prošlo pa da daje zekaj i četvrto da se ove ovce odnosno ova stoka ne razlikuje u šest svojstava da se ne razlikuje da se ne može napraviti razlika u šest svojstava a to je prvo izlazak na pašu izgonjenje stoke na pašu ne jedan izgoni jedan put drugi put drugi svoj dio jedan svoj dio drugi svoj dio nema tu čega ortakluka u redu to je samo nešto prividno dalje da zajednički stoka boravi znači na jednom mjestu po noći da nisu odvojeni treće da se zajednički napajaju sa istog mjesta, isto nisu odvojene. Četvrto, da se zajednički muzu. Peto, da su im zajednički ovnovi koji oplođavaju ovce. Nije svaka, svaka, svaki e, od njih ima svoje ovnove. Ne, nego znači to je izmješano. Jer to je onda ortakluk. I šesto, da im je pastir, da su im pastiri zajednički. Ne jedan čuva svoju stoku, drugi stoku. Drugi svoju. Nego, znači, zajednički sve to radi, onda je to šta? Ortakluk onda je to ortak. A, spomenuli smo hadis poslanika Solosrme u kome kaže neće se spajati razdvojeno, niti se razdvajati spojeno, obojeći se zekijata. Ovaj hadis znači da ljudi koji se spoje oni su znači u ortakluku, jeli? li? Uzmimo, na primjer, dvojicu. Šta znači neće se spajati razdvojeno? Pazite, kaže poslanik sa osnovom prvom dijelu hadisa, neće se spajati razdvojeno i neće se razdvajati spojeno, bojeći se čega? Zekijata. Neće se spajati razdvojeno, u smislu. Mustafa ima 40 ovaca. Jel u redu? I Mujo ima 40 ovaca. I svaki je dužan da da šta? Kada ih spoje, koliko mi skupa? Koliko zužda daju? Koliko opet jedno. Pa spoje da bi pobjegli od one jedne, pa prepole onu jednu, u redu? Onda svaki jedno popolo. Ha? Pa bi na takav način varali ovaj stvoritelja Tabara Kutala, ovo bolje kažete, pokušali da prevaraju. Što je zabranjeno. Znači, spajaš bježeći od, od, znači, od zekijata. Jer u svakom, u tom slučaju, bilo svaki znači dužan za jednu polovicu. I isto tako da dvojica imaju u ortaknu kusu i imaju skupa 40 ovaca. Bojrom profesore, bojrom, bojrom doktor, alaikum salam. Bojrom, bojrom, ehlan u sahlan. Bojrom, bojrom. halala. Bujrum, bujrum, doktor, bujrum. Salamu alaikum. Kako je doktor? Dobro, ajde bujrum. Ajde, ajde. ajde. ajde. ajde. Nemamo ne, ne, ne, stoke, šta ćeš? Bujrum. Nemamo stoke, šta ćeš? A ima već onog je ono dosta. Ajde, bujrum, nastavite. Šta vam je? Kazali smo, imamo znači drugu sliku, a to je dvojica svaki ima po 20 i udruže se, to je 40. Druže se dadnu koliko? Jednu, znači svaki po pola. Ali ako se razdvoje, ne daje ni jedan. Ili u redu. Pa pokušavaju da pobjegnu od zakijata, od te pola ovce, pa se razdvoje. Pa je ovdje druga slika. Razdvaja se šta? Spojeno. Pa je zabranjeno jedno i drugo. Pa je zabranjeno i jedno i drugo. Jer time se, znači, pokuša, pokušava ili pobjeći od od zekijata. Što je zabranjeno? Pa šarijat ti ne čini, znači, nikakav zulum. Bože, sačuvaj. Nego, znači, traži od tebe, traži od tebe, znači, da dadneš određeni procenat i to je za koristi mjetka i za njegovo čišćenje. Da li to spajanje ulazi kada je u pitanju drugi imetak, mimo stoke, Tu imamo različita mišljenja kod islamskih učenjaka. Hambelijski pravnici kažu da jedino kod stoke ima znači ovaj ortakluk u smislu spajanja i metka i da dostiže stepen nisaba. Dok imam šafija kaže da je to vezano i za drugi znači imetak. Dinare, dirheme, znači zlato, srebro, e, bilo se radi o usjevima i slično tome, po imamu šafiji je to vezano znači i za drugi imetak. Zekijat na usjeve i na plodove. Zekijat na usjeve i na plodove je obavezan kod svih islamskih učenjaka onako u globalu. Jer je došao, znači, došli su dokazi u Kur'anu i sunnetu i u konsensusu leme o tome. No, međutim, razilaze se kada su pitanje neki detalji koji se tiču, znači, zekijata na usjeve. A argumente ćemo spominjati neke ovako usput kada budemo govorili o ovoj temi. Islamski učinjaci složni znači da treba davati zekijat na skupine koje je poslanik sa osnovom spomenuo u hadisu. A to su pšenica, ječam, datule i ezebib, a to je suho grožđe. Znači na ove četiri se daju da je zekijat bez razilaženja među islamskim učenjacima. A postoji spor mimo toga. Pa kažu jedni učenjaci nema nego samo zekijat se ne daje nego samo na ove četiri vrste. I ovo ovaj je stav Ibn Omara i Hasan al-Basrija i Seurija i Šabija i Ibn Sirina i Ibn Mubareka jeli, od prvih generacija i također kaže Ebu Ubejd i drugi učenjaci Selefa i Imam Ahmed po jednom rivajetu i ovaj mezeb Ibnu Hazma jedino što Ibnu Hazm kaže da kod njega nema zekijata na suho grožđe zato što hadis koji je došao kod Hakima i kod drugi a, Imam Ibnu Hazm ne priznaje ne priznaje njegovu autentičnost i to je više odobrao Imam Ešaukjani i šejh Albani znači da nema zekijata na na znači osim na ove četiri vrste da nema zekijata osim na ove četiri vrste ovi učenjaci jedino Ibnu Hazm od njih ne priznaje zekijat na suho grožđe i dokazuju to predajom Ebu Bureide od Ebu Musa i Muaza da je, kaže, poslao ih poslanik sa osam u Jemen i naredio im da uzimaju zekijat iz ove četiri, znači iz ove četiri vrste a mimo ovih spomenuti vrsta nema znači konsensusa u Leme pa kažu nije dužnost da se daje zekijat a kijas ovdje analogija ne može se činiti jer je poslanik sa osaleme spomenuo ove četiri a nije spominjao ostale vrste. Iako su ostale vrste, znači plodova, žitarica, bile poznate u vrijeme, koga? Poslanika sa osame. Pa, budući da je spomenuo samo četiri, a ostale, ovaj, ostavio, nije spominjao, kažu to je afvu, to je znači oprosto strane šarijata da se na to ne daje zekijat, kao kada je pitanje zekijat na konje i kao kada je u pitanju zekijat na, recimo, robove i slično tome. kaže, dalje kaže učenjaci, to su malikijski šafijski pravnici, kažu da se daje na sve što se jede i što se ostavlja, što se pohranjuje. Što se jede, mislimo, u smislu normalne obskrbe i hrane, a ne u daruri, ne u nuždi ono što se jede. Jer u nuždi se jede svašta, je li tako? Dok ovaj, za preživljavanje može sve koristiti, jel? Samo da čovjek preživi od onoga što je, je li halal. No, međutim, u normalnim nekakvim okolnostima ima hrana koju ljudi jeli, koriste. Pa, tako kažu, u to ulazi, jeli, kako ulazi pšenica, kako ulazi, recimo, ječem, tako ulazi isto i tako ulazi, recimo, i, i, i, i riža. Tako ulazi riža, tako ulazi kukuruz i slično tome. Dok, kažu, ne mora se davati na, ne znam, na, a, lješnjake, na primjer, ili na kikiriki i slično tome, jer to nije hrana šta koji ljudi koriste, osim u nuždi, niko ne, ne živi od kikirike, jel tako? I oni koriste isto predaju koju prenosi Moaz ibn Džebel, hadis u kome se kaže, a što se tiče krastavica i lubenice i nara i el kasava šećerne repe i, i onoga i povrća kaže fa'afa anhu rasulullah sallallahu alejhi ve to je oprostio poslanik pa je hadis jasan da se na ove druge stvari ne daje šta zekat to međutim ovaj hadis je daif hadis nije dostojan hadis drži imam al-Bayhaqi i Hakim da rekutni i ima slabost u svom lancu prenosilaca Dalje imamo mišljenje da se zekijat daje na sve što se suši i što se važe. Kao što je ful. Oni su spominjali ful. Ful to je kao vrsta graha kod nas. Ili humus. To su one znači, kuglice od kojih se pravi poznata hrana znači u arapskom svijetu. Ne znam, kod nas to nije poznato kao što je recimo leća Lades, ona je poznata isto tako i na <coughs> datule suho grožđe na kikiriki istično tome daje se znači zekijat po ome mišljenju jedino kažu ne daje se na jabuke istično tome i povrće se ne daje zekijat I onda spominju argumente, kažu, nije sve što je ispod pet madune hamsi ausakin, e, e, lejse mafi, mafi madune hamseti ausakin sadaka. Sve što je ispod pet eusuka, nema tu sedake. Ne daje, znači, ne daje se za sedaka na to. Pa spominje se ovdje ono što se važe. I ovo je šehr sam mišljenje odabrao i on kaže da je a, da je povuka u tome da li se određena stvar može ostavljati da se kasnije koristi ili ne može. I imamo četvrto mišljenje, a to je da se zekija daje na sve što izlazi iz zemlje i što se sije, što čovjek se li sije. I to je stav Omara ibn Abdelaziza i Mezebebu Hanife i Davuda je Zahirija i odabra ovaj Ibn Arabi i dugo je znači govorio u svome dijelu Čahkjamul znači, Kur'an o o ovome mišljenju i u Aredatul Ahvezi Aredatul Ahvezi to je a, e, komentar na sunen imama Tirmizije i koriste opće argumente u kojima se spominje davanje zekijata ja i ledine amenu enfiku min tajibati ma keseptum o mimma hređna leko min lard o vjernici dajte iz lijepi stvari koji su vam se obskrbili onoga što ste zaradili i onoga što vam mi dajemo da niče iz zemlje. Pa nije napravljena ovdje razlika. Znači, sve je spomenuto u jednom kontekstu. U atu haqahu jeume hasadihi i dajte, znači, pravo, odnosno zekijat na dan berbe. I slično tome. I kažu ono što, u hadisu, ono što napaja kiša, to je, za to se daje desetina, a ono što čovjek navodnjava, za to se daje petina. Pa nije napravljena razlika između jedne i druge vrste. I kaže Ibnul Arabi, Al Maliki, najjači mezeb je mezeb imama Ebu Hanife. Iako on malikijski učenjak. Ali pogledaj, znači kako ponekad malikijski učenjak odabere hanefijsko mišljenje, hanefijski učenjak šafijsko mišljenje. Sliš o tome? I kaže, ovo je mišljenje najpodobnije ili najkoristnije za siromahe. Najkoristnije za siromahe i kaže tim se mišljenjem, odnosno praktikovanjem ovoga mišljenja ili zajem zekijata, sve što daje zemlja, kaže to je potpuna zahvalnost Allahu na njegovim, na njegovim blagodatima, tako? I na to ukazuju, kažu, kažu opći argumenti ili ajeti hadis. A ne priznaju hadise <coughs> koji govore samo znači o četiri vrste. A kažu, ako i priznamo hadise, to je dokaz da u to vrijeme nije bilo, da se nisu poznavali druge vrste mimo ovi. Pa je poslanik sa osam spomenuo samo, znači, te vrste. Kada su pitanju usjevi, po konsensusu islamskih učenjaka, nije obaveza čekati da pregodini taj imetak, nego se daje na dan kada se bere. U atu haqqahu jome hasade jer taj metak koji se znači dobija iz zemlje, on je i metak tada u to vrijeme kada se znači vadi za razliku od metka koji čovjek ima pri sebi i koji treba gleda znači da se umnoži. Kakav je nisab kod ovih usjeva? <coughs> kod džumhura u neme treba da dostigne znači nisab od pet ovih eusoka što smo govorili. To je recimo kada je u pitanju pšenica 647 kg. To bi bio jeli insaf kada je u pitanju pšenica. I ako bude manje od toga, onda se ne daje. I to je stav džumhura i to je stav Ebu Jusfa i Muhammed Ibn Hasana Šejbanija od Hanefijski pravnika. Dok kaže imam Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, nema tu ni sava. Sve što izlazi daj ušur. Znači sve što ti nikne daj ušur, zahvali se Allahu za ođela njegovim blagodatima. I on dokazuje to općim argumentom. Kaže, sve što napaja kiša, daje se šta? Desetina. Nije rečeno ni 200 kg, ni 300 kg, nego, znači, spomenuto je da se daje desetina. Ili pet, uh, ili pet, deset posto, jel? Ili pet posto, ako je znači navodnjavano, vještačkim putem. Međutim, imamo hadis Lejse fima dune hamseti eusukin sadaka. Nema sedake na količinu ispod pet eusuka. Ovaj prvi hadis, je li on u koliziji s ovim drugim hadisom? Gdje se kaže sve što napaja nebo daje se deseti. Jer on u koliziji sa onim drugim hadisom u kome se kaže nema ispod pete usuka zekijata. Nije. Prvi hadis je došao općenit. Prvi hadis pojašnjava, ne pojašnjava a, nisab, nego pojašnjava šta? Količinu koja se daje bilo da napaja nebo ili da se vještačkim putem napaja. Znači, nije došao prvi hadis, da pojasni veličinu Nisaba. A je li došao drugi da pojasni veličinu Nisaba? Jest. A mi govorimo o čemu? O Nisabu. Pa je drugi hadis preči, jer on je poseban, a ona je općenit prvi. Pa prvi podleže drugom. Pa tako da je drugo mišljenje, znači ispravnije da ima Nisab. Jer je poslanik rekao, nema ispod pete usuka čega? Zekijata. A prvi je znači da poja, došao da samo pojasni koliko se daje procentualno. A to pitanje ni sava, to je drugo pitanje, to uzmemo iz drugog hadisa, odnosno onoga koga smo spomenuli. Tako da nema kolizije i tako da je ovdje mišljenje džumhura i dvojice učenika Ebu Hanife da je inšalav ispravnije. Nakon toga dolazi pri, e, pitanje da li se ove vrste spaju jedna sa drugom da znači da se dostigne time vrijednost nisaba. Ćemo inša Allah ta'ala o tome naredno. Allah ta'ala. Salim Ahmad, Muhammed, wa ala alihi wa sallam. Mi smo stvar zadnji put požurili ovaj, mi smo požurili sa, sa ovim predavanjem osila, ono što smo govorili nismo spominjali ranije. Ja sam došao znači do ovoga pogleda misleći da, da smo mi to sve prešli pa sam požurio, no međutim ovaj, neka sam braća upozorila nakon predavanja da mi nismo, smo mi došli u stvari jeli, do pitanja samo zekijat na krave. Aha. Pa smo danas išao tamo završili to. I znači ono predavanje prošlo što je bilo, ono se sada nastavlja. E, ne, ne. redu? E, ja sam bio ne E, znači ono se sada nastavlja, pa smo došli, znači ovaj, a, a, jeli, šta smo završili? E, mogu li ja malo da, da povijem? Svakako, svakako, doktor, bujno. Ma malo, malo, ovaj, osjetio sam ja predavao vakcine ove stvari i me reši. U fiku su ne, a ovdje je malo opšinje neke stvari koje sam sad čuo i e, to sam učio na sad moj profesor Allah je ramo da možete da sjetim rame da on je predao meni ovaj hadis <clears throat> e, mese maliki maliki kaže Bi, bio, ja to kazao da, da je maliki su meseba pa nikad neću zaboraviti kaže da su prihvatili ostali imami ono što je rekao Ebu Hanife وآيتي كريم وآيتي كريم وآتوا حقه يوم حصاده dajte pravo siromaha na dan žetve ne bi bilo kaže siromaha na zemaljskoj kugli muslimana nije prošao čas ja mislim da ovo, ovo nije ponovio ne bi nam kada trebala ni štirake ni socijalizam ni kapitalizam ni šta to da sve kada kada Pa jeste, lješi da ti ovaj, krastavice prigodine, jagode prigodine, to treba pojedeke friško. Trešnje kad se pojavi tek, treba da kući sakma do trešnje, a ne ovaj, dođeš ba, nekakav je tamo kod nas ovaj, čuvao krušku. Čuvao krušku, razumije da mu ko ne pojede. Pa ponio dušek i ponio i organ, pa lego pod krušku. A bio neki muje tabić, je bio kao šer veliki, bio softa, razumiješ ovaj. Pa se popnio u vrh kruške sa čaršafom, kad dete ga okar ne tovari onaj dušek i ono i leže i gleda da, ovaj, da nima kruška pa ono pokupi fino čuvao krušku da mu ko ne jede nije do nikom da, da mu krušku jednu pojede a on je to znao da to ne valja i kako se smračilo on kada leže a on odabere po jednu ovako tvrdu krušku kališanka je to bila pa odozgo u biti po njega dinga on se okreni misli padaju pa se malo pošlo pa spusti dalje pa je opet još jednom dozvore po trefi po vrglave i onaj čašav <laughs> kada je vidio onaj čašav i on je <laughs> ostavio dušak i sve pobjegao kuće zmir prestravio se i onda sutra da njemu on ide da vidi šta je bilo kada Boga mi se prividlo kada više ne sve mi kada je pod korničan <laughs> prividlo mu se e dakle ovako malo jedna ovako djeca šala a to je bila istina on nije lažno istina bila ta Mule Tabić moj otac mi je to pričao on ga znao Mule Tabić je to od, od, od, od vrba tamo da ide u Sandraka dakle daje se zekad na voće da sve što niče ide ja sam tu verziju prihvatio svaka čast svim imamima ali imam ja pravo da berem mišljenje ja sam to prihvatio i kroz medresu uvijek sam govorio gdje god dođete govorite da do, ljudi daju zekat na sve što mu ovaj, da, da daju zekat i na med e, sad hvali malo meda da, da lazi ne? E? pa, kar, pa kako god dao Bog dadi ti i komši pa čao pa je zekat i na med jedan komši, jedan moj prijatelj tamo iz stanice ima ne pominjem kad ovo pričam pa pitan je daješ ti ovaj, zekat na ovaj, na ovaj med pa vada jokar po nekom zadnjem malo komu ono ne ide ja šeho na 100 kila, 10 kila, ovo kaže, pa puno to. A na ovaj, jedu kila treba 100 kila, oj, to je da će to dalje. E, Bogom mi sam ti kazao, ako svrha, da treba zadnješ. I nije dao, i dogodne samo 100 kila imeno me bilo. Kad dođe informacija od stručnog alima da mu kaže šta po to nju radi, Allah ga odmah kažnjava. Sljedeće godine samo 100 kila zadnješ a, pa, a te godine imao i spremao se za hač. Moj zet Hanza Subašić, on pa je bio u Duhrima imam. Pa neka imao 120 ovaca. A nikako vrijedko kad dođe na drum, u tivak. A on imao džepiš od oko hudbu, specijalnu hudbu od zekijatu na stoku. I kad se on pomolio, on je tu hudbu uzo, a on u drugu stavio u džepi od zekijatu na stoku. Kad ovaj počeo da se komeša, da se naš muka fata, se džume završao, on je pobegao. Nije htio da sačeka. I njega uhvati zet, negdje tamo. Kaže, koliko ti nemaš ovaca? Pa kao imam svoj baš ovaca. Daješ zeka? Jok, Boga me. Pa treba bi kada daješ, kada ti na od 40 do 121 osu. A 121 do 202 osu. Kaže, Boga mi to puno. Puno to, ja to ne mogu, kaže. Nije lako osoran. Boga mi, ako ti kada Bog pojede, peše se ovaca za tu jednu. Boga mi ne pojede, ja ne dam nije prošlo dva dana Bog zaklo sedam ovaca a što ih nije dovoljno ako mi stvarima mislim ovako malo da mi, a kaže hvala Bogu nemamo kada ni ovaca, nemamo ni krava ni stoke e, Bog ti pomeda ja sam juče bio juče sam bio ovaj Asim, ovaj Hamzin Bratić on što ima 500 ovaca pa voda zna on ima ima Amidžu moj učenik on je imam što zvijetu pa ne ga nauči nisam to da treba ona 500 vata kako treba da da ne zekijata ha ha pa pet nema od 40 do 121 121 do 200 je dvije 300, 3, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 500. 500. ne dadne li jer je haram jer je haram svim garanta je da haram treba kazati ljudima ljudima zašto ljudi su džamije napustili zato što ne daju zekat ni na stok, ni na poljoprivredni proizvod, ni na med, ni na zlato, ni na pare, ništa uzima još. Uzima, još uzima kamat. Zato su džami, on će biti. Treba da, da počnemo ljudi da ličimo, da im taj virus izvučimo iz njega pa da bi u džami. Nećemo džami doći kada je pun haramova. On ima milion šeitana u sebi. Kako će doći u džami? Ti ga vučeš, on, ti ga vučeš, on njemu vučeš u, u kafanu, će biti mu. Jer je pun harama. Pa dakle, ovo je tema veoma ovaj značenja da se o zekijatu govori i da se naš svijet ovaj uhaviza da se uhaviza da mora davati zeka nemamo druge uzmite onaj primjer znate života ali i sama onaj što je dobio 20 dinara pa je napravo toga skratnu priču znate priču pretvorio se buluk za, za kratko i kad je zašao ajat o zekijatu Boži poslani šalje ovaj amili, am, am, one amile, oni koji su kome zekat, prvo njemu da on pokaže primjer da dane ovaj kosu ovaj zekata. Pa mi kaže, to je puno. ja sam dobio jednu dvije ovce, isto puno. Hajde kaže, vi tamo prošete pa na vrate pa ću da vidim tebe. Da ću ja to nekako možda da pregovorim tu ovcu. Dođu, misli jednih, misle šedek, prevario, ne daj živio, ne daj, kako će da to. Ovo je poslanice, bolje poslanice, ja ne mogu dati. Boži se postanio na njega ljutio. Pa je rekao, pa je rekao, od njega ni jagnja, ni vunu, ni maslo, ni mlijeko, ništa ne uzimate, bojkotovanje. Kad je vidio nema trgovina, pa da razumiješ, on to ne može da pojede, a je sad trčao, bre, Boži postanio, ja bih kare dao, ništa. Boži postanio preselio, došao bi Bekr, ja bi ono, ne, ne, ne, nije ti uzao postanio, a umre, taj primu pante, dobro, I tamo gdje, ko sazna da, na primjer, ima vaca od 40 pa najviše, i 200 pa, a ne da je zekad, ako uzelo kurban, uzelo si haram kurban, tako kurban ti ne valja ništa, pet pa, ako se sazna. Njegov, njegov, njegov su oharamljene, jer on nije dao, atu haqqahu jevme hasadi, pa hak je pravo siromaha, nije to sadaka, mani ti tu priču svoju. To nije sada, to je hak, to je pravo siromaha. I mora da mu to daneš. I svi kategorije zekata pa dakle atu haka i omaha sadi dakle i dadnite pravo ovaj siromaha i u ovcama i u kozama i u soci i u svemu svemu što se daje zekat kad bi davali Arab zekat o samo nafte dužno da daju 10% na naftu treba njih moliti ako mi dođe šansa da onda im kažu pa nek me ubiju kaj ću ja njima vam šta je vam mi smo mi hajvan da mi ne znamo što znači davanje zekata dajte na naftu Bog vam do vamo 10% dajte treba Evropi, treba nama bošnjacima, ja doktor, što će mi, evo ga, evo, ja mislim, diplomu, pa su će poderat, što će mi diploma, evo moj, dajte vi mene pare, da imam dip, pa da se ja dip nego na, na bjedaš me, da odem tamo u sandak, pa da ja, da mogu da radim, a ne, milosti te, ja molim tebe, on ga labi, oliki stomak, krka, razumije to, i da traži drugu ženu, ne, vozi drugu ženu, vozi tamo, ja dajem drugu ženu, poprkni. Pa Ama će, hoće, ovaj, hala makovine. Lari Sabit, ja ovako pričam. Ne, moram, moram doktore, samo ti nisam, ja ne slušam. Ovako ne treba nam kazi. Ovo dođe kod me bila, pa znaš, ja bila, malo to ovako je.